Perėję Amfipolį ir Apoloniją, jie atvyko į Tesaloniką, kur buvo žydų sinagoga. Pagal savo įprotį Paulius užėjo pas juos ir tris šabus aiškino jiems raštus. Jis dėstė ir įrodinėjo, kad Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių ir kad Mesijas tai Jėzus, kurį aš jums skelbiu kai kurie jų įtikėjo ir prisidėjo prie Pauliaus ir Silo, taip pat daugybė dievobaimingų graikų ir nemaža aukštos kilmės moterų. Žydus pagavo pavydas. Surinkę iš gatvės piktų žmonių, jie sukurstė minę ir sukėlė mieste samišį. Paskui patraukė prie Jasono namų ir ten ėmė ieškoti Pauliaus ir Silo, norėdami išduoti minios teismui. Nieko neradę, nusitempė Jasoną ir kelis brolius pas miesto vadovus šaukdami, tie žmonės, kurie visame pasaulyje kelia suirutę, atvyko čionai ir Jasonas juos priglaudė. Visi šitie laužo ciesoriaus įsakymus, tvirtindami, jog esas kitas karalius būtent Jėzus. Tokiomis kalbomis žydai sukėlė ant kojų minę ir miesto vadovus. Pastarieji gavę iš Jesono ir kitų užstatą paleido juos. Broliai to jau pat nakčia išsiuntė Paulių ir Silą į Berėją. Ten atvykę jie užėjo į žydų sinagogą. Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius – Jie labai noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Daugelis įtikėjo, iš jų nemaža kilmingų graikų moterų ir vyrų. Sužinoja, kad Paulius jau berėjoje skelbė dievų žodį, Tesalonikų žydai atskubėjo ir čionai drumsti ir kurstyti žmonių. Tuomet broliai skubiai išsiuntė Paulių prie jūros, o Silas ir Timotiejus pasiliko tenai. Pauliaus palidovai nuvedė jį iki Atenų. Gavę įsakymą pranešti Silui ir Timotiejui, kad kuo greičiausiai atvyktų pas jį, grįžo atgal. Belaukdamas Atenuose jų atvykstant ir matydamas pilną stabų miestą, Paulius netvėrė apmaudu. Jis aiškinosi sinagogoje su žydais ir dievo baimingaisiais ir kasdien kalbėdavo susirinkusiems aikštėje. Kai kurie epikūrininkų ir stoikų filosofai bandė su juo ginčytis. Vieni klausė, ką šis plepys nori pasakyti, kiti atrodo, kad jis svetimų dievybių skelbėjas, mat jis skelbė gerąją naujieną apie Jėzų ir prisikelimą. Pagaliau jie paėmė, nusivedė jį į Areopagą ir tarė jam. Ar mes negalėtume sužinoti, kokį naują mokslą tu skelbi? Regis, tu kalbi mūsų ausims negirdėtus dalykus, taigi norėtume sužinoti, kas tai būtų. Mat, visi ateniečiai ir ten gyvenantys ateiviai te moka leisti laiką, pasakodami naujienas arba jų klausydami. Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo. Ateniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais itin dievo baimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu nežinomam dievui. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas gyvena nerankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jis juk pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė aprieštus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apčiuopomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai, mes esame iš jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo prikeldamas iš numirusių. Išgirdę kalbant apie prisikelimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai paklausysime kitą kartą. Šitaip Paulius paliko jų būrį. Vis dėlto kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Iš jų Dionizijas, Areopago narys, viena moteris vardu damarikė ir jų draugai